Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Dvanaest je rujna 1919. godine. Satnik Reichsvera, Karl Mayer, načelnik odjela za informacije, grupan komando broj 4, poslao jednog od svojih informatora na sastanak malene njemačke radničke stranke koji se održavao u pivnici brau u Minhenu. Informatori su se nazivali Faulojte ili Faumena. Njihov je zadatak bio da satnika Mara obavijeste o političkom djelovanju 50 političkih stranaka i organizacija koje su bile u rasponu od krajnje ljevice do krajnje desnice. Minhen je kao i ostatak Njemačke bio u previranju. U svibnju te 1919. vojska je uz pomoć paravojnih desničarskih odreda zvanih Frajk korps uspjela ugušiti revoluciju koja je proglašena Sovjetska republika Bavarska. Vojska je htjela znati što se događa na političkoj sceni Münchena. Zato je taj vojnik, Fauman, u pratnji dvojice kolega došao u petak 12. rujna u pivnicu štarnak Brau, kako bi čuo što je to priredila njemačka radnička stranka. Jan Kershaw u knjizi Hitler piše. Govornik je trebao biti folkiš pjesnik i publicist Dietrich Eckart, no, kako se razbolio, umjesto njega je uskočio Gottfried Feder predavanjem o slamanju kamatnog ropstva. Prema svom iskazu vojnik je to predavanje već bio čuo, pa se posvetio promatranju same stranke, koju je smatrao dosadnom ustanovom, nimalo drugačijom od mnogih drugih strančica koje su nicale u svakom kutu tadašnjeg Minhena. Baš se bio spremio da ode, kad je u diskusiji koja je uslijedila jedan nepozvan gost, neki profesor Bauman, napao Federa, te zatim govorio u prilog bavarskog separatizma. Na ovo se vojnik obrušio s tolikom strašću da je Bauman, ispuhan poput kakva balona, uzeo svoj šešir i još dok je vojnik govorio, nestao poput pokislog pudla. Predsjednika stranke Antona Drexlera toliko se dojmila vojnikova intervencija da mu je na kraju skupa tutnuo u ruku svoj pamflet Moje političko buđenje, pozivajući ga da navrati za nekoliko dana ako bude zainteresiran za uključenje u nov pokret. Čovječe što ta ima gubicu, mogli bismo ga iskoristiti, navodno je primijetio Drexler. Na tom sastanku u pivnici okupio se 41 član te stranke i to je bio rekord. Na sastanku od 17. svibnja bilo ih je 10, u kolovozu 38. Vojnik nije mogao spavati pa je pročitao pamflet koji mu je dao Drexler – Tjedan dana nakon tog sastanka stigla mu je dopisnica u kojoj je obavješten da je primjen u njemačku radničku stranku i da treba doći na stranački sastanak kako bi se o svemu tome raspravilo. Sastanak je opet bio u pivnici Altes Rosenbad u Herrenstrasse. Vojnik je nekoliko dana oklijevao s odlukom. Na kraju odlučio se i krajem rujna Anton Drexler uručio mu je člansku iskaznicu s brojem 555. Ime tog vojnika s velikom gubicom je Adolf Hitler. Njemačku radničku stranku osnovao je Anton Drexler po zanimanju bravar koji je prije toga pripadao domovinskoj stranci. Drexler se izjašnjavao kao socijalisti radnik. Protivio se nezarađenom kapitalu, eksploataciji i profitiranju. Ali on je smatrao i da sva ta zla dolaze od židova koji su smislili pogubnu ideologiju bolševizma. Njemačka radnička stranka bila je još jedna tvorevina društva Tule. O tom društvu Richard J. Evans u knjizi Dolazak Trećeg rajha piše. Društvo Tule, antisemitska pangermanska sekta, utemeljeno je na kraju rata. Društvo je dobilo ime po navodnoj lokaciji na kojoj postoji ultimativna arijevska čistoća, Islandu ili Tuli koristilo je arijevski simbol svastiku kako bi označilo svoje rasne prioritete. S korijenima u predratnom germanskom redu, još jednoj urotničkoj organizaciji na krajnjoj desnici, vodio ju je samoproglašeni barun von Zebotendorf, koji je u stvarnosti bio osuđeni krivotvoritelj, policiji poznat kao Adam Glauer. Hitler je kraj rata dočekao u bolnici u Pasovalku, gdje se oporavljao od napada bojnim otrovom, koji ga je privremeno oslijepio. Hitler se vratio u Minhen 21. rujna 1918. Došao je u Bavarsku, koja više nije imala kralja, postala je republika kao i Njemačka. I Minhen je bio jedno od središta revolucije. Hitler je raspoređen u sedmu satniju prvog pričuvnog bataljuna druge pješačke pukovnije. Trebalo je proći nekoliko mjeseci da Hitler, koji se ogorčeno protivio revoluciji, dobije raspored kojega je zadovoljavao. Jan Kershaw piše. Jedanaest svibnja 1919. godine pod zapovjedništvom general majora von Möla od bavarskih postrojbi koje su sudjelovale u slamanju Bavarske Sovjetske republike stvoren je Bajeriše Reichswehr Gruppenkommando komando broj 4, skraćeno Gruko. Dok se je bavarska vlada do kraja kolovoza nalazila u progonstvu u Bambergu, Minhen je, središta zatrpanog barikadama, bodikavom žicom i vojničkim kontrolnim punktovima, tijekom proljeća i ljeta bio grad praktički pod vojnom upravom. Spoznajući dvojaku dužnost opsežnog nadzora političke scene i suzbijanja promičbom i indoktrinacijom opasnih shvaćanja koja prevladavaju u prijelaznoj vojsci, Gruko je u svibnju 1919. preuzeo informativni odjel koji je bio utemeljen u Minhenu odmah nakon gušenja Sovjetske republike. Odgoj postrobi u ispravnom antiboljševičkom nacionalističkom duhu ubrzo se počeo smatrati prioritetom, Uskoro su ustanovljeni govornički tečajevi kako bi se očkolovale odgovarajuće osobe iz postrojbi koje će stanovito vrijeme ostati u vojsi i djelovati kao propagandni agenti s takvom sposobnošću uvjeravanja da će moći opovrgavati subverzivne ideje. Te antiboljševičke tečajeve treba organizirati satnik Karl Mar. On je i preuzeo zapovjedništvo nad informativnim odjelom. Kershaw Majera naziva jednim od Hitlerovih zaštitnika. Majer je u svom prvom susretu s Hitlerom napisao Izgledao je on poput umorna psa lutalice koji traži gospodara. Veza s Hitlerom nije mu donijela dobra. Satnik Majer postaće uvjereni protivnik nacista i po njihovom dolasku na vlast pobjeći će u Francusku. Nakon poreza Francuske u ljeto 1940. on je uhapšen i zatočen u koncentracijskom logoru Buchenwald, gdje je umro u veljači 1945. Majer će kasnije tvrditi da je on Hitleru zapovjedio da se učlani u Drexlerovu stranku kako bi potaknuo njezin rast. Jan Kershaw piše. Mogao je nastaviti tako dobivati vojničku plaću i honorare za govore sve do otpusta 31. ožujka 1920. To mu je omogućilo da, za razliku od ostalih vođa Njemačke radničke stranke koji su bavljanje politikom morali prilagoditi svom redovnom poslu, sve svoje vrijeme posveti političkoj propagandi. Sada, na odlasku iz vojske, ispunjen samopouzdanjem zbog svoje ranije uspješnosti u svojstvu govornika Njemačke radničke stranke po minhenskim pivnicama, našao se u položaju da se upusti u ono što je izbilo kao gotova karijera koja će zamijeniti tlapnje o pozivu velikog arhitekta i stvarnost povratka životu beznačajnog slikara uličnih prizora i turističkih znamenitosti. Njemačka radnička stranka bila je malena i do tada beznačajna. Činjenica da je Hitler bio 555. član stranke zavarava. Kada je Drexler osnovao stranku, prvi član nije dobio člansku iskaznicu s brojem 1, već 501. Ta malena stranka 1920. promijenit će ime u nacionalsocijalistička Njemačka radnička stranka. U Hitleru će dobiti najboljeg propagandistu i agitatora. A on je znao gdje može biti najbolji. Jan Kershaw piše. Prema riječima Heinricha Hoffmana, kada su Hitlera zamolili da održi kratak govor na svadbi Hermana Esera početkom 20. godina, on je to odbio. Kad govorim, moram imati svjetinu, objasnio je. U malenom, prisnom krugu nikad ne znam što da kažem. Samo bih vas razočarao, a to bi mi bilo mrsko. Kao govornik na obiteljskim skupovima ili na pogrebu, potpuno sam beskoristan. Hitler je postao glavni govornik stranke, prvo po pivnicama, onda po sportskim dvoranama, počeo je okupljati sve više i više ljudi. Statnik Majer mogao je svoje pretpostavljene sa zadovoljstvom izvijestiti da je Hitler u rujnu 1920. malenu stranku uzdignuo do 2000 članova. U ljeto 1919. imala ih je manje od stotinu. Ključan dio repertoara Hitlerovih govora bio je antisemitizam. Richard Evans piše. Židovi, rekao je u govoru održanom 6. travnja 1920. trebaju biti istrijebljeni. 7. kolovoza te godine rekao je publici da ne trebaju vjerovati da se možeš boriti protiv bolesti, a da ne ubiješ njezinog uzročnika. Bez uništenja bacila i ne mislite da se možete boriti protiv rasne tuberkuloze, a da se ne pobrinete da se ljudi oslobode od uzroka te rasne tuberkuloze. Uništenje znači nasilno uklanjanje židova iz Njemačke svim sredstvima. Rješenje židovskog pitanja, rekao je slušateljima u travnju 1921. može biti riješeno samo grubom silom. Znamo, rekao je u siječnju 1923. da ako oni dođu na vlast, naše će se glave valjati po pjesku. Ali mi također znamo da kad mi u svoje ruke zgrabimo vlast, onda neka im se Bog smiluje. Jan Kershaw u prvom tomu Hitlerove biografije piše da Reichswehr i satnik Mayer nisu otkrili njegov talent za špioniranje političkih stranaka i političku agitaciju, Hitler bi se vratio na margine društva. Odlazak na skup Njemačke radničke stranke u rujnu 1919. sve je promijenio. U tri godine Hitler će od nikoga postati osoba o kojoj će se govoriti kao o njemačku Mussoliniju. Četiri godine nakon tog posjeta pivnici on će povesti puč protiv Weimarske republike. Puč će neslavno završiti, ali on je postao netko poznat u cijeloj Njemačkoj. Deset godina od tog puča on će naciste dovesti na vlast u Njemačkoj i počet će ostvarivati sve ono što je govorio od trenutka kada je ušao u Njemačku radničku stranku. Antisemitizam bit će ključan za uspon nacista, govori profesor dr. Tihomir Cipek s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Postoje nekoliko tipova antisemitizma. Prvi je ovaj vjerski, religijski antisemitizam. Aha, što su židovi krivi? Krivi su jer su ubili Isusa. Iako je on sam bio židov, ali oni su to krivi. I tu je jako u ovoj srednjoj Europi vrlo prisutan taj e, religijski antisemitizam. Drugi tip antisemitizma je politički antisemitizam. Zašto postoje sve te revolucije? Pa židovi su za njih, i za francuske revolucije, i za oktobarske revolucije, to je taj politički antisemitizam. Dakle, tu je jedna urota židovska koja želi pokoriti čitav svijet, uništiti slobodno čovečanstvo i tako dalje. To su te rasističke teorije. I treća je isto vrlo snažno prisutna u Srednjoj Europi i u Hrvatskoj. Jel? To je taj ekonomski antisemitizam. A to znači da su židovi eksponenti krupnog kapitala. Financijski kapital kontroliraju židovi. Što je dobrim dijelom bilo istina. Ali mislim to se dogodilo zbog toga što židovi nisu mogli biti e, članovi cehova, dakle nisu se mogli legalno baviti zanatima i nisu mogli biti vlasnici nekretnina a katolička crkva je prezirala posuđivanje novca za kamate, jer to se smatralo velikim grijehom, i onda su ti nedostojni ovih pravih, dostojnih profesija, zanata, jel, e, obrađivanja zemlje, bili zapravo gurnuti prema tome da se bave bankarstvom i kao bankari su onda tu bili prezrani i svugdje ćete u Srednjoj Europi, ne znam, u Austriji Karl Lueger. Kod Karla Luegera je zapravo učio Hitler. On je razvio jaki antisemitizam bio je sklon tom pokretu Georga Forschenerera, Los von Rom, dalje od Rima, isto ovo se vraća, on se vraća na ovo katoličanstvo, to je tako, jel? Nešto vatikansko, protestantska religija je naša religija, a ona zapravo je jedina sposobna da se obračunamo sa židovima. To je zapravo kod Martina Lutera će se naći u njegovim propovjedima i onda dolazi ovaj Chamberlainovski, ovaj rasni, eh, rasni antisemitizam gdje su židovi određene krvlju i porijeklom. Jedan od predvodnika antisemitizma u Njemačkoj, Herman Alvart, dobio je otkaz s mjesta ravnatelja osnovne škole u Berlinu kada je otkriveno da je ukrao novce koji su se sakupljali za dječju božićnu zabavu. Alvart je živio iznad svojih mogućnosti. Nakon toga dva je puta osuđen. Prvo za krivotvorenje dokumenata kojima je želio pokazati da židovski bankar Gerson von Bleichroder na svojoj platnoj listi drži njemačku vladu, a onda i zbog klevete da židovski proizvođač namjerno isporučuje njemačkoj vojsci neispravno oružje kako bi potkopao njezinu borbenu spremnost. Alvartu je njegov antisemitizam omogućio da bude izabrani u Reichstag, ali na izborima 1903. to je mjesto izgubio i opet se vratio kriminalu. Godine 1909. osuđen je za ucijenu. Poginuo je 1914. u prometnoj nesreći. Druga važna osoba u širenju antisemitizma u Njemačkoj bio je Wilhelm Marr. Richard Evans piše. Posuđujući iz pomodnih teorija francuskog rasista grofa Josefa Artura de Gobinoa, Marije suprotstavio židove ne kršćanima, već nijemcima, inzistirajući na tome da su oni različite rase. Židovi objavio je, pobjeđuju u rasnoj borbi i doslovce vode zemlju. Onda nije čudo da pošteni njemački obrtnici i maleni poslovni ljudi pate. Marije i izmislio riječ antisemitizam i 1879. osnovao ligu antisemita, prvu svjetsku organizaciju s tom riječi u nazivu. Ona je bila posvećena, kao što je on rekao, smanjenju židovskog utjecaja u njemačkom životu. Kao i Alvart, Marije stalno bio u problemima s novcem. Umro u siromaštvu 1904. Za svoje nevolje s novcem krivio židove. Richard Evans piše. Njegova druga žena, koja je bila židovka, izdržavala ga je do svoje smrti 1874. Njegova treća žena, od koje se razveo nakon kratke i katastrofalne veze, bila je polužidovka. I on ju je dijelom krivio za to što nije imao novca, jer ju je morao dati pozamašnu svotu za podizanje njihova djeteta. Marija je iz ovoga zaključio, uzdižući svoje osobno iskustvo na razinu općeg pravila svjetske povijesti, da je rasna čistoća divna, rasno miješanje recept za nesreću. Dakle, i ne možete se spasiti svoje hude sudbe ako ste židov u vrijeme jel, Trećega rajha ili vrijeme Endehazije. Vi ste osuđeni zapravo da budete ili ubijeni ili da budete čovjek jel, naprosto bez pravih mislim, kvaliteta, jedan neko vrst polu čovjeka. Tu proizlaze ovi rasni, rasni zakoni. Ili biti tih rasnih zakona da vi mentalno možete biti naravno Nijemac. Možete imati, mislim, i medalju iz Prvog svjetskog rata. Možete biti, mislim, zapovjednik iz Prvog svjetskog rata ali ne možete se spasiti sudbine. Možete prihvatiti protestantizam ili katoličanstvo, ali vas bitno određuje krv i samo krv. To je bit dakle onda tih rasnih, rasnih zakona koje su nacisti kasnije razvili i počinili genocid e, kao što znamo. Tu mi se nekako čini, to je jedna njemačka tradicija tog antisemitizma koja je e, vrlo snažna, a ona je snažna u tim udrugama civilnog društva. Jedna od teza koja sam sklon nacisti dolaze na vlast zbog udruga civilnog društva. Naravno, danas se iz ovog liberalnog kuta kaže to, to je anticivilno društvo, ali te udruge veterana, jel, ratnih, taj Alt Deutsche Verband, jel, dakle, to sve njemačko udruženje je bilo ključno za širenje antisemitizma, a svugdje su imali. Mislim, to je stvarno jedna mreža njihovih udruga po čitavoj Njemačkoj, Austriji, vrlo su bili snažni i, i utjecajni. I onda su naravno zagovarali tu kulturu, čišćenje kulture, umjetnosti i religije od židovskog duha, ostvarenje njemačkog duha. To je toliko rašireno da recimo Wagner je napisao knjigu Židovstvo u glazbi, jel, kako se sad glazba mora spasiti, kako se glazba mora sad spasiti od tog jel, pogubnog, e, pogubnog židovstva. Dakle, antisemitizam je nešto što prati, nažalost, srednju evropsku povijest, ali ovaj rasni antisemitizam je nešto što je karakteristično za Treći rajh i Njemačke zapravo ovaj naciste konzervativce. Za vrijeme Prvog svjetskog rata 13 milijuna ljudi služilo je u njemačkoj vojsci, 19,7% stanovništva. Kada je nastupilo primjer 11. studenog 1918. pod oružjem je Njemačka imala oko 8 milijuna ljudi. U malenom selu Elkenroth u Porajnju Falačkoj, koje je imalo oko 700 stanovnika, 91 muškarac služio je u vojsci. 21% njih poginulo je u ratu, danjih 23% je ranjeno. Sile Antante smatrale su da odrasli čovjek treba barem 2500 kalorija na dan. U Njemačkoj 1918. radnik se morao zadovoljiti s oko 1000 kalorija na dan, dovoljno za prehranu 12-godišnjeg djeteta. Ona sila od 8 milijuna bila je sila na papiru. General Wilhelm Gröner, prvi kvartir majstor vojske, objavio je stožeru da između 200 tisuća i milijun i pol vojnika zapravo nedostaje. Mnogi vojnici željeli su revoluciju i kraj rata, Mnogi su pak smatrali da je primirje izdaja Njemačke. Ta dva stava odredit će Vajmarsku Njemačku. To je bilo jedno veliko, veliki preokret od silnog entuzijazma koje se krenulo u rat, od teze da će se on završiti evo, za nekoliko mjeseci, od ovog veličanja rata, od toga da će njemačka vojska i Pariz osvojiti za nekoliko tjedana dolazi do velikog razočarenja. Razočarenje je tim veće što nemate savezničke trupe, jel, sila Antante na njemačkom tlu. To je onda omogućilo da se to koristi u tu propagandnu svrhu. Te dol što se legende, jel, ta legenda o ubodu bodežom u leđa, ali na početku to treba, mislim, reći, većina Njemaca je bila za rat. Ja ipak mislim da se volja može, jel, političke zajednice se oslikava u parlamentu i socijaldemokrati su glasali za ratne kredite. I kad su pitali socijaldemokratske vođe, pa zašto ste glasali za ratne kredite, pa stalno se zalažite za mir. on je rekao, pa mi moramo biti s mojim narodom. A narod je htio rat. Jel se naravno dugotrajnom propagandom, predstavljanjem toga da Njemačka može biti velika, da nije rasla do svoje svjetsko povesne veličine, da su je nanešene zapravo jel, nepravde i naravno kako uvijek to u tim ratnim propagandama bude, pa oni se samo brane na koncu konca, jel, jel su zapravo napadnuti od ovih drugih kojim žele uskratiti njihova, njihova prirodna prava. To je bio veliki šok, mislim Njemačka je izgubila oko 2 milijuna 400 tisuća ljudi u tom ratu je poginula gotovo jednaki, jednaki broj bio ranjen, teško ranjen. Dakle, odjednom se sad te ulice Berlina pune tim invalidima, a svi im nekako govore, pa i Friedrich Ebert prvi, jel, poglavar Njemačke, Weimarske republike, kaže, vi ste naši heroji vratili ste se kao pobjednici. Dakle, to je jedna popuno šizofrena <laughs> situacija. Jel? Vidite ranjenje ljude, ne znam, poginuli su vam muževi, supruzi, o, očevi, a s jedne strane svi tu njemačku vojsku koja se maršira, vraća se u Berlin, ne znam, München, Nürnberg, uglačanih uniforma, sjajno svi izgledaju i svi govore vratili su se naši heroji i pobjednici. A rat je iskupljen. I to je onda početak propagandnog djelovanja nacista koji je nekako to iskoristio. Taj paradoks, aha, gled, kako su se vratili kao heroji i pobjednici, a izgubili smo. operi Richarda Wagnera Sumrak bogova heroj Siegfried biva ubijen udarcem s leđa. Nedugo nakon što su vladi rekli da treba raditi na okončanju rata, feldmaršal Paul von Hindenburg i general Erik Ludendorff, de facto vojni diktatori Njemačke, počeli su govoriti da je Njemačka žrtva tajne planirane demagoške kampanje koja je osudila herojske napore vojske na propast. Primirje i poraz bili su težak udarac za dobar dio Njemačke. Adolf Hitler bio je u bolnici kada je čuo za to primirje. Njegovu reakciju donosi Jan Kershaw. Nisam ovo više mogao podnijeti. Postalo mi je nemoguće sjediti na miru makar i minutu. Ponovno mi se sve zacrnjelo pred očima, doteturao sam i otapkao natrag u spavaonicu. Bacio se na svoj ležaj i goruću glavu zakopao u pokrivač i jastuk. Od dana kad sam stajao na grobu svoje majke nisam bio plakao, ali sada nisam mogao ništa i tako je sve bilo uzalud. Je li se sve ovo dogodilo samo zato da bi banda bjednih zločinaca mogla prisvojiti domovinu? francuski general Foch je rekao kad su potpisivali jel, Versajski e, sporazum, a slučajte mi, mi ne potpisujemo, mislim, sporazum od miru. Mi zapravo potpisujemo nekako trenutno primjer, jer nakon 20 godina pod ovim uvjetima izbiće rat. John Maynard Keynes, jel, koji je u, u britanskoj delegaciji u ti pregovore kaže ljudi, mislim, ti uvjeti koji su postavljeni Njemačkoj su nemogući, niko to ne može ispuniti. To će biti jedan vječiti problem. Ono što se sad u samoj Njemačkoj dogodilo, dakle nemate okupaciju jednog njemačkog teritorija, njemačka vojska je za, još uvijek u Francuskoj, a potpisuje se kapitulacija. E sad, iako su generali Hindenburg, Ludendorff rekli ljudi rat izgubljen, moramo potpisivati primirje. Ključno je bio naravno ulazak Amerike u rat koja je mobilizirala preko milijun ljudi i to je zapravo slomilo. Jel? E, Reich oni poslije nisu htjeli e, preuzeti odgovornost i reći ne, mi smo vam tu, znate, ovaj, pogriješili. Jednostavno nismo dobro vodili vojsku ili jednostavno nismo imali dovoljno naoružanja, municije. Ne? Naši materijalni resursi su se iscrpili, više nismo mogli dalje ratovati. Ne? Nego upravo obrnuto. Ja? Oni sami šire tu, kao što ste rekli, to s legenda, ono, udarac bodežom u leđa i kažu, joj, veli, pa vidite, mi smo se mogli dalje boriti. Ali evo ti političari, veli Šajdeman, ti socijaldemokrati, oni su htjeli potpisati, potpisati mir. Onda imate te karikature desnice, Šajdeman tamo zabija nož u leđa, vojnicima, njemačkim vojnicima na frontu, iza njega je jel, ovaj, pregovarač, a imate dva židova koji sjede na velikim hrpama novca, koji naravno se smiju i trljaju ruke, jer je to kao nekakva židovska urota. Friedrich Ebert rođen je 1871. u Heidelbergu. Bio je sin krojača, on je pak izučio za sedlara. Ušao sindikat, počeo pisati i uređivati socijaldemokratske novine u Bremenu, a s 22 godine otvorio je pivnicu u tom gradu koja je služila kao središte radničkog organiziranja. Godine 1912. izabran je u Reichstag sljedeće godine kada je umro August Babel, dugogodišnji predsjednik socijaldemokratske stranke Njemačke, Ebert i Hugo Hase izabrani su za supredsjednike stranke. Ebert nije bio dobar govornik, nije imao karizmu, ali bio smiren, strpljiv i sjajan u postizanju kompromisa kako u stranci, tako i s drugim strankama. Nije bio revolucionar, vjerovao je u strpljivi rad na poboljšanju života radničke klase kroz zakone. Ebert je bio prvi kancelar Njemačke republike, njezin prvi izabrani predsjednik. Kao takav bio je predmet mržnje radikalne desnice i monarhista. Richard Evans piše. Njegovi protivnici u desničarskim tabloidima pokušavali su ga ukaljati povezivanjem s financijskim skandalima. Ebert, možda ludo, odgovorio je podizanjem ne manje od 173 sudske parnice protiv onih koji su bili odgovorni, a da nikada nije dobio zadovoljštinu. U suđenju održanom 1924. u kojemu je jedan od tih optuženih Eberta nazvao izdajicom domovine, sud je optuženog kaznio globom od 10 maraka. Zbog toga zaključuje sud što je Ebert uistinu bio izdajica, tako što je održavao kontakte s radnicima koji su štrajkali u tvornici streljiva u Berlinu u zadnjoj godini rata. Iako je to u stvari učinio kako bi taj štrajk brzim pregovorima priveo kraju. Neprestani val mržnje kojim je Eberta napadala ekstremna desnica postikao je rezultat, ne samo tako što je potkopao njegov položaj, već i njegovim mentalnim i tjelesnim iscrpljivanjem. Opsjednut pokušajem da očisti svoje ime od tih objeda, Ebert je zanemario puknuto slijepo crijevo, s kojim je medicina toga vremena mogla sasvim lako izaći na kraj i on je umro 28. veljače 1925. u dobi od 54 godine. Ebert je imao tu sreću da ga pripadnici desnih terorističkih odreda nisu ubili. Matijas Erzberger, vođa katoličke stranke centra, čovjek koji je s njemačke strane potpisao je kojim je završio prvi svjetski rat, ubijen je od atentatora 1921. Godinu dana kasnije ubijen je Walter Rathenau, ugledni industrijalac i ministar vanjskih poslova Weimarske Njemačke. Pored tih umjerenih ljevih političara, liberala ili političara centra, ubijeno je na tisuće ljudi u gušenju revolucije. Nakon na ovog ubojstva kancelar Jozef Wirt, pripadnik stranke centra, u Rajstagu je rekao ove riječi. Mi u Njemačkoj doživljavamo političku brutalizaciju, atmosferu ubojstva, gnjeva, otrova. Tamo stoji neprijatelj na desnici koja kapa otrovu rane naroda. Tamo stoji neprijatelj i o tome nema sumnje. Neprijatelj je na desnici. ta doštos legende. Iako imate niz sudskih procesa koje su je opovrgle, jer su ovi ljudi socijaldemokrati ili liberali koji su na koncu konca jel, sudjelovali u prvoj vladi Weimar, eh, Weimarske republice, odgovorni, odgovorni političari su tužili ove koje su širili te su legende, rekli su slušajte, pa mislim, uvreda časti, ja sam to potpisao, jer sam vjerovao, želio sam dobro Njemačka, ne. I dobivali su te procese. Ti procesi nisu prodirali u, u, u široko javno mjenje. Zapravo, ipak je većina Njemaca, jel danas se naknadno to rekonstruira analizirajući tadašnji tisak, to Hans Ulrich Willer u svojoj knjizi o njemačkoj društvenoj povijesti, ono rekonstruira, oni su mislili, pa gledaj, mislim, zapravo su nas izdali, jer nema strane vojske. To je onda, to bih povezao sa knjigom The End, ne kraj. To je objašnjenje zašto su se nacisti, odnosno e, Treći rajh, borio do kraja. Sve je moralo biti zauzeto. Jedino što nije zauzeto od saveznika Sovjetskog saveza i e, Sjedinjenih država i Velike Britanije je bio jedan mali dio oko Praga, Peneminden i ono otočje na sjeveru Njemačke, Norveška i zaobišli su one britanske otoke u e, Lomanš kanalu jer se to jednostavno nije splatilo ginut zbog toga. Sve ostalo je moralo biti, mislim, zauzeto. To onda objašnjava borbu koju nacisti jel, forsiraju do kraja. Jer ne smije se ponoviti ova, ova izdaja. Pazite, to je milijone ljude koštalo života. Milijone, mislim, da je nekako kad se vidjelo to, ne znam, u rujnu, jel? Prekinuto je 44. To je, jedno, mislim, 5 do 6 milijuna ljudi bi ostalo žive. Tako da se ta legenda o udarcu nožem u leđa, ona je omogućila nacistima da dođu na vlast, da te konzervativne snage su je stalno poticale i jačale, a onda se zapravo, jel, evo, pod navodnim znacima, strašno osvetila, jel, na milionima nevinih ljudi koji vjerojatno ne bi bili poginuli da se drugče razmišljalo. Godine 1417. Friedrich Hohenzollern, burggrof malene, ali bogate teritorije oko grada Nürnberga, kupio od cara Žigmunda Luksemburškog Brandenburg za 400 tisuća ugarskih zlatnih guldena. Brandenburg nije bio privlačna pokrajina. Veliko oko 40.000 tisuća četvornih kilometra smješten u tmurnoj ravnici koju je topograf Nikolas Leuthinger krajem 16. stoljeća opisao kao ravnu zemlju pošumljenu i većinom močvarnu. Početkom 17. stoljeća najveći grad u Brandenburgu, Berlin, imao oko 10.000 stanovnika. Tada je London imao 13 puta veće stanovništvo. Ali Brandenburg je davao jednog od sedam elektora koji su birali cara Svetog Rimskog carstva njemačkog naroda. Kada je kupio Brandenburg, Friedrich je postao elektor od Brandenburga, jedan od sedmorice izabranih njemačkih vladara koji su mogli izabrati cara. Bio je to početak veze Hohenzollena s Brandenburgom. Brandenburg će biti jezgor Pruske. 18. siječnja 1701. veliki elektor Friedrich Wilhelm okrunit će se u Königsbergu, danas Kaliningradu, Rusiji, za prvog pruskog kralja. 170 godina nakon tog krunjenja, daleki Friedrichov potomak, kralj Pruske Wilhelm I, okrunit će se u Versaju za cara Njemačkog carstva. U studenom 1918. Wilhelmov sin, Wilhelm II, ukrcat će se na vlak i otići u Nizozemsku. Njemačka je postala republika. To je bio veliki šok, mislim, ne samo za konzervativce, nego za dobar dio njemačke javnosti. Većina ipak na kraju se priklonila socijaldemokratima, podržala Weimarsku republiku, a mislim, cijeli život su odgani u tome da su oni zapravo nacija cara, nacija vojske, pobjednička nacija, jel? Čak je ovaj car je bio iznad Bizmarka u svim spomenicima. Prvo car, pa onda Bismarck ili car i vojska. To su bile zapravo formule jel, života, jel, formule propagande, formule nekakve duhovne strukture njemačke. To je bio veliki šok. Citirao bi Osvalda Špenglera, jednog konzervativnog mislioca poznatog po svojoj knjizi Propa Zapada. Evo šta on piše, citiram, odvratne scene, gušim se od gađenja. Način na koji su otirali cara, gnjusno. I sad odmah daje rješenje. Treba čekati da sazrije novo vodstvo, da se razvije i ponovo živi pruski instinkt. A onda, veli Oswald Spengler, će poteći puno krvi. Što više, to bolje. To ja bih rekao onako sukus način na koje je njemačka konzervativna scena razmišljala o tome. Strašno je bilo. S druge strane, ti konzervativci nisu konzervativni samo zbog naprosto ideja ili ideologije, duha u kojim su od, odgajani, oni su se morali tome prikloniti jer su zapravo bačeni na ulicu. I čitave jedinice su ugovorom u Versaju ostale, mislim, bez posla. Ako je njemačka vojska, dakle rekli smo, ste početkom 19. stoljeća imaju to stotine tisuća vojnika. Ratu su ih još mobilizirali. E sad ta vojska koja je na početku imala 300 tisuća vojnika, početak 19. stoljeća. Sad je versalskim sporazumom reducirana na 100.000 vojnika. Naziv Freikorps ili Slobodni korpus nastao u doba napoleonskih ratova. Taj su naziv uzeli njemački dobrovoljci koji su se nakon poraza Napoleonove velike armade u Rusiji počeli organizirati i napadati ostatke francuske vojske koja se povlačila iz Rusije. Freikorps su odigrali značajnu ulogu u Napoleonovom porazu. Nakon završetka Prvog svjetskog rata, Freikorps će odigrati ključnu ulogu u gušenju njemačke revolucije. Richard Evans ovako opisuje pripadnike Freikorpsa. Mnogi od vođa Freikorpsa bili su bivši vojni časnici, čija je vjera u mit noža u leđa bila neupitna. Dubina mržnje korpsa prema revoluciji i njezinim podržavateljima bila je skoro bez granica. Jezik njihove propagande, njihovih memoara, njihovih beletrističkih opisa vojnih akcija u kojima su sudjelovali, širile je bijesan duh agresije i osvete koji je često graničio s patološkim. su bili, vjerovali su neljudska masa, poput čopora štakora, otrovna poplava koja je preplavljivala Njemačku i tražila mjere ekstremnog nasilja kako bi se obuzdala. Njihove osjećaje u većoj ili manjoj mjeri dijelio veći broj regularnih časnika i golema većina desničarskih političara. Gomile mladih studenata i drugih koji su propustili rat sada su se okupljali pod njihovu zastavu. Za te ljude socijalisti i demokrati nisu bili bolji od izdajnika. Studenački kriminalci ili studenački izdajnici, kako će ih uskoro početi nazivati, ljudi koji su prvo zabili nož u leđa vojsci, a onda u studenom 1918. počinili dvostruki zločin, zbacivanje cara i potpisivanje primirja. Nakon rata u Njemačkoj je bilo više od 65 raznih jedinica Freikorpsa. One su pomogle vladi posljeratne Njemačke, na čijem je čelu bio socijaldemokrat Friedrich Hebert, da uguši revoluciju. Ali ubrzo su pripadnici Freikorpsa počeli napadati štrajkaše, pa čak i organe vlasti. U Ruru i u drugim industrijskim središtima Njemačke oko 300 tisuća rudara stupilo je u generalni štrajk. Nisu tražili revoluciju, već nacionalizaciju rudnika. Pripadnici Freikorpsa krenuli su na štrajkaše ali ne samo na njih. Ministra rata Saske Gustava Neuringa pripadnici Freikorpsa bacili su u rijeku Labu. Kada je htio isplivati na obalu, ustrijelili su ga. Za većinu pripadnika Freikorpsa rat se samo nastavio na ulicama njemačkih gradova. Robert Garvat u knjizi Studene 1918. Njemačka revolucija donosi riječi jednog od pripadnika Freikorpsa Friedricha Wilhelma Heinza. Kada su nam rekli da je rat završio, smijali smo se, jer smo mi bili rat. Njegov je plamen nastavio gorjeti u nama. Živio je u našim dijelima okruženim svjetlucavom i strašnom aurom uništajenja. Slijedili smo naš unutrašnji poziv i marširali smo po bojnim poljima posljeratnog razdoblja. Čitave jedinice, čitav oficirski korpus, svi oni ostaju bez posla moraju ući u jedan građanski život. Ne služe više državi pa se država više za njih ne brine. Svoju egzistenciju moraju pronaći na tržištu. A šta je tržište? Pa to je jedan užas koji samo potencira ove špekulante, prevarante, slabe karaktere. Dakle, tržište to je grozno. Parlament, šta je parlament? Pa to je jedna brbljaonica. Jedno mjesto gdje se tako, jel, govori ovo ili ono, zašto se to govori, zašto se svašta tu govori? Pa zato da se razbije jedinstvo nacije koje je prije postojalo. A školstvo, a to je isto upropašteno. Jel se tu sad šire ove ideje prosvjetiteljstva, liberalizma, liberalizam, to je strašno nešto za te ljude. To je apsolutno, mislim, najgore što im se može dogoditi, jer oni u Weimarskoj republici vide pobjedu 1789 prosvjetiteljstva, demokracije, liberalizma. I onda kažu šta se sad tu događa? Moller vandenbrug kaže od liberalizma propadaju e, narodi. Mislim, on ima jednu, ja bih rekao, vrlo dojmljivu rečenicu. On kaže, liberalizam je pokopao kulture, uništio religije, razorio domovine i onda je poentira od liberalizma propadaju narodi. I sve je to dakle zbog tržišta, tehnike koju ta tržišta nosi, to je industrializacija, modernizacije, koje onda guši njemački duh. Čak i Thomas Mann je veliki neprijatelj Republike do 1922. godine. Je li veliki neprijatelj demokracije? Šta će njemačkom narodu demokracije? U svojim razmišljanjima nepolitičkog čovjeka on kaže, ja sam nepolitičan čovjek. Zašto? Pa zato što je politika uvijek demokracija. To znači demokraciju, to znači parlamentarizam, to znači stranke koje se međusobno svađaju. A to znači razbijanje jedinstva nacije. Zato je Thomas Mann bio protiv demokracije Weimarske republike na početku. Kasnije se naravno, mislim, predomislio i postao veliki branitelj Weimarske republike. Ali tad su već te snage destruktivne koje idu, ja bih rekao, iz društva postale, postale previše snažne da se taj uspon, jel, te radikalne desnice zaustavi. 3. listopada 1918. godine princ Max Badenski imenovan je za kancelara Njemačke. Prvi čin njegove vlade bio je da na zahtjev Vrhovnog zapovjedništva oružanih snaga počne pregovore o prekidu vatre. Početkom studenog mornari u lukama ratne flote u Kilu, Bremenu, Libeku, Hamburgu počeli su se buniti. Njihova buna brzo se proširila među kopnenom vojskom i radnicima. Već 8. studenog gradovima poput Düsseldorfa, Stuttgarta, Leipziga, Kölna vladala su vijeća radnika i vojnika. Revolucija se širila Njemačku. Ujutro 9. studenog general Wilhelm Gröner obavijestio je cara Wilhelma II. da vojska više ne stoji iza njegovog veličanstva. Tog 9. studenog z balkona Reichstaga socijaldemokrat Filip Scheidemann okupljenom je mnoštvu objavio stvaranje Njemačke republike. Dva sata nakon toga na gradskoj palači iz koje je Pruskom vladala dinastija Hohenzollern izvješena je crvena zastava. Na balkonu palače Karl Libnecht, jedan od vođa nezavisnih socijaldemokrata, proglasio je stvaranje slobodne socijalističke republike Njemačke. Friedrich Ebert bio je bijesan na Šajdemana kada je ovaj proglasio republiku nakon što je proglašena socijalistička republika Ebert i vođe većinskih socijaldemokrata odlučile su ugušiti revoluciju. Već 7. studenog Ebert je princu Maksu rekao mrzim revoluciju poput otrova. Ebert je sada bio kancelar, princ Max je na njega prenio kancelarske ovlasti, a Ebert je za gušenje revolucije odredio vojnog stručnjaka socijaldemokrata Gustava Noskea. On je bio taj koji je odlučio upotrebiti Freikorps protiv revolucije. Kako je gušenje revolucije izgledalo u Berlinu, opisuje Christopher Clark u knjizi Željezna kraljevina, usponi pad Pruske 1600. 1947. Nekoliko dana grad je transformiran u sumornu i opasnu džunglu, dadaističku noćnu moru. Pucalo se na svakom uglu i rijetko je bilo jasno tko puca na koga. Susjedne ulice zauzele su suprotstavljene snage. Ogorčene borbe vodile su se na krovovima i podrumima. Strojnice koje su bile posvuda postavljene iznena da bi otvorile vatru i onda utihnule. Trgovi i ulice koji su bili tihi iznena da bi se napunili trčećim prolaznicima. Ranjenicima koji zapomažu i tijelima mrtvih. Vriska je stalna, zapisao je Harry Kessel, Cijeli je Berlin kipeći vještići kotao gdje se miješaju ideje i snage. 15. siječnja nakon dugog lova komunističke vođe Rozu Luksemburg i Karla Liebnehta pronašli su, uhapsili i premlatili do smrti članovi gardijske konjičke divizije stacionirane u hotelu Eden u središtu Berlina. U ožujku 1919. komunisti su sazvali generalni štrajk i borbe su ponovno izbile u Berlinu. Nekih 15.000 naoružanih komunista zauzelo je policijske postaje i željezničke terminale. Odlučan da pod svaku cijenu razbije moć ekstremne ljevice, Gustav Noske doveo je 40.000 vladinih vojnika i pripadnika Freikorpsa, koji su koristeći strojnice, poljsko topništvo, bacače plamena, pa čak i mitraljiranje i bombardiranje iz zrakoplova ugušili pogunu. Kada su borbe u Berlinu završile, 16. ožujka, 1200 ljudi bilo je mrtvo. Činjenica da je od socijaldemokrata vođena vlada poslala desničarske paravojne odrede da uguša revoluciju izazvala je duboki razdor na njemačkoj ljevici. Desetljećima će se uzvikivati ove riječi Verhat uns verraten, die socijaldemokraten, Verhat rechts, Karl Liebknecht. Tko nas je izdao socijaldemokrati, tko je imao pravo, Karl Libnecht, govori profesor doktor Tihomir Cipek s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Oni su jedna i druga, mislim, ovaj, izrasle iz radničkog pokreta, to su dva krila radničkog pokreta, ali ovaj, nije slučajno da su i 68 maši, još dok su se uzdali u revoluciju 68. u Frankfurtu na Majni vikali ovo što ste vi citirali, verhat uns verraten, to pita govornika, onda masa jel, Urla, bi socijaldemokraten kao najveće izdajice. Socijaldemokratska stranka je stranik, ovako Hašekovskoj, ona ima jednu crtu umjerenog napretka u granicama zakona i njima se uvijek, uvijek, uvijek su se trudili da taj napredak bude sinhroniziran sa interesima jednih i drugih, jel dakle da i radništvo i poslodavci jedni i drugi trebaju, jel to je osnovna ideja, dakle da nema nekakvog napretka bez harmonične suradnje, nekakve kakve takve suradnje u društvu. Oni naravno nose vrlo snažno socijalno zakonodavstvo, ali komunistička e, stranka Njemačka ima svoju centralu u Moskvi, jel to je potpuno jasno. Ona postaje sekcija komunistička internacionala. Osnovni program komunističke internacionale je da je ona jedin jedinstvena komunistička partija čitavog svijeta, a sve ostale partije nakon 1991. godine postaju sekcije, sekcije kominterne. Zašto su postale sekcije komitern? E pa zato što revolucije u, u Weimarskoj republici, dakle u Kilu, Minhenska republika i tako dalje, jel Bavarska republika, pa onda i u Mađarskoj Bela Kuna nisu uspjele. Zašto nisu uspjele? Zato što komunisti nisu bili dovoljno organizirani. I tu je točno ono što ste rekli, taj rascijep, taj bol, pazite, socijaldemokrati su uz pomoć korpsa, dakle jedne fašistoidne zapravo milicije, uništili, mislim, komunističke ustanke, to je bilo nekoliko stotina mrtvih, i tu pomirenja više nije bilo. I to je tipično zapravo u politici. Uvijek ste nekako su, surovi, odlučni, morate postaviti veliki zid prema onima koje su vam politički bliži. Da vaši sljedbenici, jel, tu se zapravo radi o sljedbi. Vaša sljedba ne smije ovaj, sjesti u neke druge klupe, desedere, ne smije postati disidenta, ne smije otići e, socijal, socijaldemokratima i ta naravno nesloga u radničkom pokretu je jačala desnicu. Ali velim, ona e, proizlazi iz bitno različitih programa, jel, ovi su za reforme, evoluciju, zadržavanje zapravo političkog poredka, kod Bernštene, kod svih njih imate ideju, pa zapravo e, socijalizam to je opće pravo glasa, jel, i socijalna prava radništva i to smo, mi smo zapravo socijalizam. Mi vodimo ljude u socijalizam, a s druge strane imate ove komunističku stranku čija je središnica u Moskvi koja je za revoluciju, gdje širenje jel, revolucije svačeno kao širenje Saveza Sovjetskih socijalističkih republika. Jel. Internacionala je bila himna Saveza Sovjetskih socijalističkih republika. Sve do 1943. dok snage Trećeg rajha Hitlerove nisu došle jel, pred Stalingrad, Mosku i tako, a onda se naravno Stalin morao poslužiti ruskim nacionalizmom ne bi li sačuvao domaju. 8. studenog 1923. godine Adolf Hitler i skupina naoružanih jurišnika upala je u sastanak koji je sazvao Gustav Ritter von Karr u podrumu pivnice u središtu Minhena. Kara je u vrijeme francusko-belgijske okupacije Rura bavarska vlada u Minhenu imenovala za državnog komesara generala, de facto diktatora. Hitler je zapovjedio jednom od jurišnika da ispali hitac u strop, a onda je Kara i njegove suradnike odveo u susjednu sobu i objavio im da mu je namjera otići u Belgiju Berlin i postaviti se na čelo vlade Rajha. Cijeli je puč bio loše planiran. Glavne vojne i policijske jedinice u Minhenu nisu bile pod kontrolom pučista. Taj pivnički puč završio je kada je 9. studenog kolona nacista krenulo marš po središtu Minhena i naišla na kordon policije. Ispaljeni su meci, Hermann Göring ranjen je u nogu, Hitler je u metežu pao na zemlju i iščošio rame. Göring je uspio pobići u Švedsku. Tamo je zbog boli u nozi postao ovisnik o morfiju. Hitler je uhapšen 11. studenog i tako je neslavno završio taj pokušaj puča. Nepunih deset godina od tog puča nacisti će doći na vlast u Njemačkoj. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Renato Drvodelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2024. godina.